kwa maana Ijumaa itakayokuja Mungu akitupa uhai na uzima, tutakuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Linalotakiwa kwa kila Muislamu alifahamu na alielewe ni kuwa Mungu kukupa wewe nafasi mpaka kuingiliwa na Ramadhani, hii ni neema na ni kheri. Allah tabaraka wa taala amekujalia wewe kwa hiyo hapana budi kila mtu kushukuru, vile vile kuzidisha maombi ili Mungu atubakishie uhai na uzima mpaka kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu roho zote milki yake iko kwa Mwenyezi Mungu. Ni wakati wowote tu akiamua kwamba Ramadhani hii hautofunga, hiyo iko wazi, hautofunga lidhalika unyenyekevu na dua kwa wingi mwenyezi mungu atubakishie uhai na uzima ikhwata liman tuko katika kumaliza sehemu ya pili kwenye khutba tuliyoianza ijumaa iliyopita inayozungumza rihlatu lmauti fi hadithi albarau bnu azib tukaona kupitia kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yatakayomfika na yatakayotokea wakati mtu ambaye ni mumin mtu ambaye ni saleh mtu mwema akiiacha dunia aelekea akhira toka roho kutoka mpaka kufukiwa mpaka maswali tukaeleza kwa mujibu wa hadithi hii ambayo tunaitafsiri leo tuko kwenye kifungu cha pili ikiwa ni aks kwa maana ni kinyume na yale tuliyoyazungumza kinyume ta mtu mwema ni mtu muovu yapi ambayo yatamfika ikiwa mtu ni fajir aiacha dunia akiwa aelekea akhira yatakayotokea ni yapi ili mtu awe na maandalizi kamili na safari yenyewe kwa sababu kwenye safari hii ndiyo alama ya kufaulu kwako na ndiyo alama ya kufeli kwako Jaafar Mungu amrehemu alimtembelea Imamu Shafi katika ugonjwa ambao ndiyo Imamu Shafi ataiaga dunia Jaafar akamuuliza kaifa asbahta umeamkaje leo sikiliza jawabu ya imamu shafi ikiwa ni mmoja katika wema waliotangulia imamu shafi amwambia jafar asbahtu min addunya rahila hakika mimi leo nimepambazukiwa katika dunia hii nikiwa ni msafiri akusudia safari ya mauti hapa pana dalili ya kuonyesha mtu mwema akiiangalia hali ilivyo ajua ya kwamba yeye ni mwenye kuwaga dunia Jaafar mimi leo nimepambazukiwa rahila hali ya kuwa ni msafiri waliikhwani mufariqa wale mabest friend wangu wote mufariqa nitaachana nao walikasi lmaniyati shariba ile glasi ya mauti leo nitakunywa walisui amali mulaqiya uovu wa amali yangu nitakutana nao lakini wa ala llahi taala warida kwa mwenyezi mungu nataraji atanisamehe hivi ndivyo inavyotakiwa kwa mumin awe na hofu awe na raja mmoja katika masahaba jina limelisahau katika sakaratul maut alimwambia mwenyezi mungu ya rabbi inni kuntu akhshaka ewe mola wangu mimi nilikuwa na kuogopa wa ana alana arjuka lakini hivi sasa hali niliyonayo nataraji mema kutoka kwako imamu shafi asema wa ala llahi taala warida kwa mola wangu natarajia mema insha allah kisha akamwambia jafar ambalo lamsikitisha yeye kwa kusema fala adri kitu ambacho chanisikitisha Jaafar ni kimoja, ruhi roho yangu sijui mimi, tasiru ila aljanna, itaenda peponi, fa uhanniha nianze kufurahi toka na sasa, au ila nari, ama roho yangu itaenda motoni, fa uaziha nianze kuipa ta'zia toka na hivi sasa. Thumma baka rahimahullahu Imamu Shafi baada ya kusema maneno hayo, Jaafar asema Imamu Shafi akalia kwa kuogopa kipindi kizito alichokuwa nacho, na lazima uogope. Mungu asema katika suratul lbaqara wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mutaregeshwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kisha Mwenyezi Mungu ailipe nafsi kwa kila ambacho imefanya. Tayib twende katika kifungu cha pili kwenye hadithi yetu baada ya yule mtu mwema kufukiwa na kusema ya rabbi ewe mola wangu aqimi saa simamisha kiama aliposema simamisha kiama ni kwa kuwa ameyaona ni mema ambayo atayakuta mbele ya safari sasa akuta mbona twacheleweshwa ya rabbi aqimi saa Mola wangu, simamisha kiama hivi sasa, ili nielekee pale ambapo umeniahidi. Thumma qala, kisha Mtume akasema, wa innal abda alkafir, mja ambaye ni muovu. Wa fi riwaya lilimami Ahmad, wa innal abda alfajir. Kwenye riwaya nyingine hadithi yasema mtu ambaye ni muovu idha kana fi inqita'in min ad-dunya, ikiwa ameikata dunia wa iqbali min alakhira aelekea akhira nazala ilaihi malaikatun min assamaa vile vile wateremka malaika kutoka mbinguni kama kwa yule mtu mwema wateremka malaika kutoka mbinguni lakini tofauti iangalie ikiwa ulikuweko ijumaa iliyopita baada ya malaika kuteremka kutoka mbinguni mtume asema sudu lujuhi hawa wana nyuso nyeusi sana kinyume na mtu mwema bidhul wujuhi walikuwa na nyuso nyeupe lakini mtu mwovu mtume asema malaika wana sudul wujuhi nyuso nyeusi baada dhalika wamebeba zile sanda kama walivyobeba kwa mtu mwovu kwa mtu mwema wakishakuja wale awanu malakul maut mtume asema thumma yajiu malakul maut umeona hadithi ikakariri tena malaika wa kutoa roho aitwa malakul maut kwa hiyo tutashika hapa hapa malaika wa kutoa roho jina lake ni malakul maut tayib hata yajlisa inda rasihi malakul mauti atakaa kwenye kitwa cha yule maiti fayaqulu kisha aseme kumwambia maiti ayatuha nafsu lkhabitha ewe nafsi ambayo ni khabith nafsi ambayo ni mbovu ukhruji ila sakhtin min allahi wa ghadhab toka ukiwa na hasira za mwenyezi mungu subhanahu wa taala waliyadhu billah mtume sallallahu alayhi wasallam asema itatoka roho yake kwa uzito sana na uchungu ambao hauna mfano baada khudhuha, yakhudhuha malakulmauti ataichukua ile roho aiweke katika ile sanda ikiwa inatoa harufu mbovu sana kulingamana na hadithi yenyewe baada dhalika wapande nayo kuelekea mbinguni hadithi yasema hatopita nayo malakul mauti na wenzake kuelekea nayo mbinguni hiyo roho mbovu isipokuwa malaika huwa wakiulizana ma hadhihi ruhu lkhabitha roho hii mbovu ni ya nani fayaquluna malakul mauti na wenzake wajibu hadha ruhu fulanu bnu fulani hii ni roho ya fulani kijana cha fulani fayastaftahu watataka kufunguliwa fala yuftahu lahu lakini wasikubaliwe thumma qaraa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kisha mtume akaisoma hii aya ya 40 suratul a'raf mungu asema kuhusu watu waovu roho zao zinavyopandishwa la tufattahu lahum abwabu samaa hawatofunguliwa wao milango ya mbingu wala yadkhuluna aljanna wala hawatoingia peponi watu waovu hata yalija aljamalu fi sami lkhiyati mpaka ngamia apite kwenye tundu ya sindano kwa nini mwenyezi mungu akatoa mfano huu hii ni mubalagha kuonesha ya kwamba haliwezekani haliwezekani la mtu muovu kuingia peponi. Haliwezekani, kama ambavyo haliwezekani ngamia kupita tundu ya sindano, haliwezekani vile vile mtu muovu kuingia peponi. Mungu asema, wakadhalika najizi lmujrimin, hivyo ndivyo ambavyo tutakapowalipa wale watu ambao ni waovu. Fayaqulu llah kunu mai, kisha Mwenyezi Mungu aseme kuambia malaika wakiwa mbingu ya kwanza wamekatazwa kufunguliwa uktubu kitabahu fi, sijin wa fil lardhi sufla andikeni jina lake kwenye kitabu cha sijin ikiwa ni ardhi ya chini kabisa fatutrahu ruhahu tarhan mtume sallallahu alaihi wasallam asema roho yake itarushwa kwa kurushwa kinyume na mtu mwema baada ya kusajiliwa fi iliyin aliregeshewa mpaka kaburini lakini kwa kuwa ni mtu mwovu mtume sallallahu alaihi wasallam asema itarushwa roho yake mpaka kuelekea makaburini fatuadu ruha roho yake ataregeshewa mwenyewe wayatihi malakani watamjilia yeye malaika wawili fayujlisanihi watamkalisha hapa tulitoa itikadi mbovu ambazo zimeenea kwa Waislamu ya kwamba maiti huinuka kwa maji yanayomiminiwa. Maiti hainuki kwa ndoo za maji anazomiminiwa kwenye kaburi. Maiti huinuka kwa kukalishwa na malaika ambao watamuuliza maswali kwa mujibu wa hadithi ambayo tuko nayo. Idhan fayujlisanihi, malaika wawili watamkalisha fayaqulani lahu ba'da dhalika, wamuulize huyu mtu mwovu, man rabbuka, mola wako ni nani wewe? Fayaqulu, sikiliza jawabu ya mtu mwovu, aseme ha ha la adri. Tutakuja katika maana ya hili neno la ha ha la adri. Fayaqulani lahu malaika wamuulize tena, wama dinuka, dini yako ni ipi wewe? فيقول ها ها لا أدري فيقولان له wa ma hadha rajulu alladhi buitha fikum huyu mtu aliyetumilizwa kwenu ni nani jawabu ni ile ile ha ha la adri ni nini maana ya ha ha la adri muhammad saleh uthaimin mungu amweke pahali pema kwa kazi aliyoifanya kuitumikia dini hii na kuzifafanua ahadithi za mtume ili waislamu waelewe mtume alikuwa akikusudia nini mwanachuoni huyu kwa fikhi aliyokuwa nayo fahamu aliyokuwa nayo atutafsiria maana ambayo ni ya ndani sana si yoyote aweza kujua asema huyu muovu kwa kusema ha ha la adri Utheimin asema taamal qauluhu, zingatia sana neno la mtu muovu anapopiga kelele kusema ha ha la adri. Utheimin asema kaannahu kana ya'lamu shay'an fanasiyahu, kama kwamba huyu mtu muovu alikuwa kuna kitu akijua lakini amekisahau. Wama ashadda alhasra, Utheimin asema na ni hasara iliyoje na ni hasara kubwa iliyoje fi sheiin alimtahu kwenye kitu ambacho umekijua thumma nasitahu kisha ukakisahau hapa nitawapa mfano wa wanafunzi wanafunzi wako hapa ndivyo sivyo wasemaje kwenye mtihani wako wa form ama mtihani wa aina yoyote jawabu ambayo huijui suala umeulizwa hulijui husikii utungu sana lakini uchungu uko kwenye iaje ikipotea. Mwasemaje wanafunzi? Hata ukitoka utakuwa ulalamika kuna namba 1 na 2 na 4 nazijua, lakini pale zaja zikitoka watamani ujipige na chini. Kwa sababu gani? Waona hizi ni ansa zaenda bure. Sasa ni mfano nimewapa ili upiganishe na haya maswali utakayoulizwa wewe kesho siku ya Kiyama au kaburini mtihani wako wa form 4 wa hapa hapa ukawa na hasira, kwa nini majibu niliyokuwa nkiyajua hayakuja? Fakaifa, sasa huu ni mtihani, ukipita imma ni pepo ama ufeli. Uende wapi? Uende motoni. uthemin asema wama ashadda alhasra, na ni hasara kubwa iliyoje kwa kitu ambacho wakijua, thumma nasitahu, kisha ukakisahau haya ni maneno ya utheimin katika asherhu lmumti juzuu ya tatu safha 186 kwa hiyo hiyo ndiyo jawabu ya mtu ambaye ni mwovu ha ha la adri kwa maana kama kwamba ataka kujibu lakini ansa kamili haiji baada ya kutokea hayo mtume sallallahu alayhi wasallam asema fayunadi munadi minas samai, anadi mwenye kunadi katika mbingu aseme, kadhaba abdi, amesema uongo mja wangu, kwa majibu aliyoyatoa yote ameyakosea. Fafrishu lahu minan nari, mtandikieni motoni. Waalbisuhu minan nari, mvesheni nguo za watu wa motoni. Waftahu lahu baban ila nari, mfungulieni mlango wa kuelekea motoni wayudhayaqu alayhi kabruhu, kaburi lake litafinywa, hata takhtalifa fihi adlauhu, mpaka mbavu zitatofautiana. Wayatihi rajulun qabihul wajhi, baada ya watu washaulizwa hayo, wakiondoka malaika, atakuja mjamaa mwenye uso muovu sana, kabihu thiabi, amevaa nguo mbovu sana, muntinu rihi, akiwa na harufu mbovu. Fayaqulu, aseme kumwambia yule mtu ambaye ni mwovu abshir billadhi yasuuka kuwa na bishara kwa yale ambayo yatakuudhi wewe siku ya leo hadha leo yaumuka alladhi kunta tuad ndiyo siku ambayo ulikuwa ukiahidiwa fayaqulu mtu mwovu aseme waman anta wewe ni nani fawajhuka alwajhu alladhi yajiu bishari uso wako ni uso ambao umekuja na shari fayaqulu ajibiwe kwa kuambiwa ana amaluka alkhabith mimi ni amali yako mbovu fayaqulu maiti aseme rabbi la taqimi saa ewe mola wangu usisimamishe kiama kwa nini kisisimamishwe kiama kwa sababu akitoka kwenye kaburi anapoelekea ni paovu sasa fadhali hapa hapa ndani tu adhabu hizi hizi japokuwa pia ni nzito lakini afadhali hapa kuliko yale ambayo nimeonyeshwa nitakapoelekea ndo ikiwa twasoma suratu ya yasin watu watakapofufuliwa wale watu waovu watasemaje man baathana min marqadina aliyetuamsha hapa tulikuwa tumelala raha aliyetuamsha hapa nani watu wema watawajibu hadha haya mnayoyaona sahihi ma waada arrahmanu ndiyo mungu aliyoyaahidi wasadaka almursaluna na mitume ilisema kweli kwamba mutafufuliwa ndio hii hali ambayo mwaiona hivi sasa watu wakielekea katika masha ikhwata liman tukome hapa katika hadithi ya albarau bnu azib inayozungumza rihlatu lmauti safari ya mauti ambayo hakuna yoyote isipokuwa ataisafiri lidhalika linalotakiwa chukua mafunzo ya mtume wako Muhammad na maneno yake ambayo ni ya thamani wahris ala ma yanfa'uk wahris ala ma yanfa'uk kuwa na pupa kwa yale ambayo yatakufaa usipoteze wakati wako na kila siku inapoondoka jua ndiyo umri wako unapungua Al-Hasan al-Basri asema yabna adam innama anta anfas fakullama dhahaba nafasun dhahaba ba'dhu, ewe mwanadamu, wewe ni kama pumzi, kila nafas ikiondoka ndiyo baadhi yako inaondoka. Lidhalika tujihimize sana na turudini nyuma, tufanye ambayo yatatusaidia siku ambayo ni nzito kama hii, kwa sababu hutoletewa habari kwamba wafa haujui yaweza ikawa baada ya ijumaa yaweza ikawa baada la asri yaweza usiswali ijumaa ni wakati wowote utaenda hata ikiwa na miaka mingapi siku ikifika utaenda ndugu yangu na tumewaona ambao wamepiga miaka mia na thumma madha kisha lililokuwa ni lipi nusi hawa wote wamesahauliwa kwa hiyo lan tanfaaka ashiratuka familia yako haitokufaa ikhwata liman bali utakapozikwa yatamatta'una bima hasaltahu anta min haram min ghasb min rishwa watastarehe na kula na kufanya kila ya kufanya kwa mali uliyoyatuma wewe kutokamana na riba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 wewe ambaye ni mwema sema ya muqalliba alqulub thabbit qalbi ala dinik ewe mwenye kugeuza nyoyo thibitisha moyo wangu katika dini na umwombe mwenyezi mungu akubakishe katika misimamo ya sawa ulio nayo na ambaye amepotea hapa ndipo nataka kutoa mashikio taka ambaye amepotea usipige kifua ukaona wewe umefika mwenzako amepotea tusiwe ni hivyo ambaye amepotea ukimwona amepotea kwanza mpe nasaha billati hiya ahsan baada dhalika katika swala zako ikiwa ukweli wewe ni mumin mwombee kama mungu alivyokuongoza wewe ya rabbi waongoze na wengine lakini sio waliopotea watu wakapiga makofi na sio walioritadi watu wakafurahi wataka kuwaua alioritadi afuatwe aregeshwe katika uislamu aliyepotea apewe nasaha arudi kwenye mstari wa sawa na ramadhani hii kwa kuwa ni mwezi wa ibada na mwenyezi mungu insha allah atatakabali dua zetu tuombeane sisi kwa sisi mungu atuondoshee bala zote na wale ambao walikuwa hawaingii misikitini wakaingia ramadhani muombe mungu usitoke baada ya ramadhani na sisi tuwaombee mungu wasitoke baada ya kutoka ramadhani ndio muislamu anavyotakiwa kuishi bali yule ambaye unayemuona ni muovu chunga sana aweza akarekebishika bado wiki kufa kwake akaingia peponi kwa mujibu wa hadithi ya mtume na yule ambaye wamuona ni mwema yuko peponi baada ya wiki akabadilika akawa mkora akamalizikia kwenye ukora akaingia motoni haya ndiyo mafunzo tuliopawa na mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga khutba aliletwa jamaa mmoja kwa kunywa tembo ni komba komba ni mnyama huyo kwenye ile ile ile ndoo ya tembo huingia ndani kabisa hii ni wakati wa mtume na hadithi sahihi katika bukhari na muslim alipoletwa huyu bwana akapigwa mboko za hadi za mtu ambaye anakunywa pombe siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu alipoletwa siku ya nne jamaa wakasema allahumma laanhu ewe mungu mlani ma akthara ma yuta ni mara nyingi iliyoje ameletwa hapa akanywa kuhusiana na pombe huyo hasikiwi sasa sikiliza jawabu ya mtume kisha tulivyo sisi tunavyoombeana kwanza mtume akawambia la talanuhu musimlani la kwanza hili la talanuhu musimlani fawallahi na apa kwa mwenyezi mungu innahu yuhibu llaha wa rasulah Hakika huyu mlevi aliyeletwa hapa na apa kwa Mwenyezi Mungu, huwa yuhibbu llaha wa rasula, ampenda Mungu na mtume wake. Kwa nini? Kwa sababu mtume ndiye anayejua ghaibu, alijua yaliyoko kwenye roho ya huyu mtu. Kwa hiyo mwenye kutoa kibali cha mtu mwema na muovu ni Mungu na mtume, na mtume ashakufa asha yamekwisha mungu ndio mwenye kutoa kibali fulani ni muovu lakini usitoe wewe kibali kwamba huyu ni muovu watu wakatembea na funguo za pepo kulia funguo za moto kushoto huyu wewe wewe wavuta bangi ah, motoni ingia kabisa wewe wewe waswali swala tano peponi hii pepo si yako sha wala hukuambiwa na mungu igawanye kabla ya kiama hakijasimama pepo hii atakayeingia ni yule amtakaye Mungu na atakayetoka kuingia motoni ni yule ambaye amtakaye Mungu. Kisha Mtume baadaye akawaambia, la takunu aunan lishaitani ala akhikum, musiwe wasaidizi wa sheitani juu ya ndugu yenu, kwa maana hali yake ni hii, kusimama hawezi kwa kunywa tembo, kisha nyinyi mushindikize na lana kwa juu, ndiyo kumpoteza kabisa. Tusiweni hivyo, ikhwatal iman, ambao ni wema muombe mungu akubakishe kwenye wema ambao ni waovu muombe mungu awaongoze na awabakishe katika wema allahumma aiza lislama walmuslimin واذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون